kebuka wibatse mutegetsi kebuka wibaze nimba ibyo wiyemeje kurangura bitabaye amasigara cyicaro nawe we munyagihugu kebuka wibaze ntiwigire sinda bibaza mu ruhara rwawe rwo gucungera ko ibyo leta yiyemeje birangura ku neza yawe kebuka wibaze ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashyikirizwa na radiyo isanganiro kuri mwese mwahisemo kudutega abiri kuri uno mugoroba ndabaramukije ikaze nigwanye muri kino kiganiro twabateguriye kebuka wibaze cuno munsi tubayagira ibijanye n'itegeko risaba aborozi korora ibitungwa mu mpongore tukarabira hamwe ukuntu abarimyi borozi bo mu ntara ya Kirundo bariko bitegura gushyira mu ngiro iryo tegeko nicyo basaba kugira ukwezi kw'icumi kuzogera ibitungwa vyabo byose vyororewe mu mpongore bagenzanje Hayisa Liliane n'amahoro na Jean Dodieu Irakoze bari bishikiye muri iyo ntara nibo begeranije amajwi Marie Claire ko kuri mikoro n'ijana bateguriye kino kiganiro kaze hewe wahitse aha ni ku amezi arenga agatatu nico kiringo gisigaye kugira itegeko risaba aborozi korora ibitungwa mu mpongore rishigwe mu ngiro bamwe mu bo vyega bariko bakora ibishoboka kugira iryo sango rizosange bariteguye hari abariko bagurisha inka kugira basigarane nk'iyo bazoshobora kororera mu mpongore ariko ngo agahombo ni kenshi kubera bazigurisha ku mafaranga make cane uyu mworozi abisigura aranavuga ko iryo tegeko batagishimiye ibisanzwe nta bohinyuza leta mugabo kabisa abanyagihugu ntituyishimiye cyane nka cyane cyane nk'ubu muri kino gihe bavuga yuko ari amezi ngira ngo anasigaye twabibonye nk'ibintu bidasanzwe ahubwo niyo baburimye uca usanga umuswa wabo uriye muti rero bamwe mu badandaza bashaka kwikika mu kiza bakaza kubazimba mu kugura izo nka cyane bimeze gute nk'inka yaho igura miliyoni zibiri ubu bakubwira ko batakurenza amafaranga ibihumbi majanini ngo kubera iki kiringo kigere kigere ngo amezi ane ngo ngo muzozitwara hehe icyo kintu kabisa murebe murebe ukuntu mwotworohereza hariho bamwe mu badandaza none mu borozi bamaze gushikirwa n'icyo kibazo bakazigurisha kuri make cyane nkagewe ejo bundi umudandaza yaranguriye inka twumvikana ibihumbi majana umunani kubera nyine mbona ataha nzoyitwara hanyuma acara arayinyoborera tuca uyinyoborera uyirenze uyingeretse ngaho imbere hanyuma yagiye ku myihinduka aca ngo ngo ntibikunda utemeye yuko ndagukata ibihumbi majana abiri ngo cuyigarukana n'ubu iyo nka ndayifise ngaho n'amafaranga ibihumbi majana atatu yari yampaye bya banse ubambwira ati wowe uzomenya uzosubiza amahera yanjye nawe jya mu rudanda umenye uko uzobigenza ubu niteguriwe yuko ngira ngo azonyaga cyangwa se uko azobigenza ayo mahera yiwe naramaze kuyikoraho mugabo ubu ariko arambwira yuko atayabonye ubu narabuze ncira nayo mira bamwe ngira ngo mu bungere nabo babona ngo yuko ngo akazi ko bagaheze abungere nyene karahera nyene byabungere byo ubwo twobifata nk'ibisanzwe mugabo ingorane nuko nyene umuntu mbona umenga agiye kunyagwa nyene ubutarari ko bagaheze kubera iki kandi bazobandanya bahira ubwatsi zo bo hehe mbenga nko muri no komine ya Busoni bo bukura ntaho bashobora kubukura kuko nta utera ubwatsi ngo bumere washaka naho baza abanyagihugu bari ngaha nta utera ubwatsi ngo bumere kwikirigiye kuza ni ukuvuga uwabuteye bwose umuswi uzoca uburya buvuge buraheze atari mu gihe cici ubwo bwatsi buramera buramera mugabo hagera igihe cici bugaca bwuma urumva isi yacu n'amayaga yumana n'ingoga ntitandukanye n'iyo zangoza abo borozi baremeza ko inyigisho zo kwitegurira kororera mu impongore bazironse ariko bakavuga ko ari bikibuze nko kubafashije imbuto zo guteragira ubwatsi ikindi basaba ni ukongereza ikingo kugira bitegure bikwiye uno mukenyezi murimye mworozi yiganira ibitungwa atunze avuga ko bisa nk'uko umuntu ariko arisahurira utwiwe kuko bariko badandaza kugira batanguranwe n'ikiringo bahawe hari zitandatu zifuze n'ubunyana butoya bwonka n'izi zibiri zirira mu ruhongore harimo imwe yacutse iyindi nayo iraconka muri kino gihe abarimyi borozi hariho itegeko ryasohotse kuri bo ry'uko e, ibitungwa bovyororera mu mpongore wowe nk'umurimyi mworozi ubibona gute iyo ngingo iyo ngingo yafashwe na leta leta nayo ni umubyeyi wa twese twebwe tubona ko bari baduhaye ikiringo cyo mu kwicuma ari ibishoboka kuko leta ari umubyeyi wa twese yodufasha igafuma itwongeza ikiringo kuko umuntu arabyo ubu ukuntu ariko aragurisha kugira atanguranwe n'icyo kiringo aca asanga amengo ni nko kwisahura utwiwe umudandazaje aguha intica ntikize uca usanga mu byo wakoze byose atana kimwe uri kurunguka nk'inkwi uyirabye igihagararo ugaca ubona nk'amafaranga bayiguhako uca ubona atana kimwe uri kurunguka ahubwo abadandaza nibo bahungukiye nayo twebwe aborozi uca usanga atana kimwe uri kurunguka ari nk'uguta umwanya leta yari yatanze kugira ngo itunganye eh. mwebwe mwakoze iki umuntu yarateye ubwatsi nyene bukeya yitegura nyene ko yokorora izo ashoboye ari ubiravye kubera nyene izo umuntu yari asanzwe afise atoca azororera mu ruhongore zose isa isambu ni ntoya urabyeho umuntu arimira abana naho utera ubwatsi uca usanga ari hatoya ariko bopfuma bongeza ikiringo basi none icyo kiringo usaba eh. bakibongeye baba bakibongeye kugira ngo gikoreshe iki umuntu apfuma ararondera isoko yitonze nayo nk'ubu ni nko kwisahura nk'inka wabona yuko basi bari kuguha nk'umuriyoni ubona yuko ari inka nziza nyine ntibakurenza mu bihumbi majana indwi none hagati aho mbega muri icyo kiringo abagejeje kubigisha ibyo korora baraje kubigisha ngaha ku mutumba cyangwa barabakoranya bo baratanze amanama mu manama babahaye bababwiye yuko bizogenda gute yuko bisaba umworozi atera ubwatsi azogera igihe umuntu agatunga iyo ashoboye ayigaburira mu ruhongore ah, nta mbuto babazaniye imbuto z'ibyatsi amatisi akuma ushobora kuzokoresha ya usaba urubingo mugenzi wawe ugatera urubingo nta bindi biribwa nta mbuto baduhaye nko muri abo bajejwe intwaro twe twavuga yuko ibo baba atuzaniye imbuto ngo dutere n'uwundi wese muza kubaza mu borozi je nibaza yuko ata aza kubyemeza ko bamuhaye imbuto zo gutera birashoboka none ko musha gutunga inka nyinshi mu gushyira mu ngiro rino tegeko oya ntivyokunda ibiki bitokunda uburyo bwo kuzironderera ico zirya nibwo nababwiye urabona bisaba ko umunyagihugu atera ubwatsi mu isambu wiwe isambu nazo ubu zaraze murabizi urinze uronka aho utera ubwatsi naho ururimi by’abana bajya bufise isambu ni none hariho izo watubariye mwaturukishije mm. izindi nazo nkaba ndazibona ngaha mu ruhongore ni kubera iki izi twari twahisemo yuko zorira ngaha tubanze tugire yese turabe ukuntu inka yororewe mu ruhongore n'igenda mu gahinga bifise itandukaniro none ubibona gute hariho ubudasa hariho akarusho ubibona gute hariho akarusho inyigisho zo guhimiriza ziguma zitangwa ku banyagihugu ariko musitaneri wa komine busoni disimasi savyimana akibutsa ko iryo tegeko ari ntabanduka ritegerezwa kuzoja mu ngiro mu kwezi kw'icumi nk'uko bitegekanijwe no munsi turiko turaraba ibuso isoni tuguma duhimiriza kandi turabona ko aborozi bacu baravyumva naho baguma batera igere ko bokegeza imbere gatoya mugabo batubwiye ko ari tegeko ari ntabanduka turabona ko abende gihugu iyo umuntu ababwiye barumva aho bwa mbere bahora baturira imisozi gose kugira bazoragire umuyonga mugo no munsi turabona ko basigaye batinya gushira inka mu musozi kuko bashize mu musozi bariko barica ibidukikije haracasigaye rero icyo kibazo urazi ko itegeko ni mu kwicumi tukayishira mu ngiro kuko hari usanga afise inka mirongo ibiri mirongo itatu igicucu izo nazo kuzitungira mu ruhongo rumva ko bigoye n’ibyatsi n'ibiki eh, tubahimiriza aho bidashoboka basigane nkeya bashoboye kuzororonderera ubwatsi abagoronome bobo begereye abarimi borozi bobo igikorwa cabo bariko barakora ku bijanye n'iryo tegeko n'icayi mm, no munsi turafise inama y'umutekano iba burindwi burindwi abo bose tuba turi kumwe arabajeje intwaro arabajeje umutekano arabajejwe indimo ubworozi n'ibiki n'ibiki tuguma duhimiriza nabo bakaza bakatubwira amubwira ati aha n'aha n'aha twohinyanya uku n'uku n'uku kugira umurimyi canke umworozi yumve ko ari uruhara rwiwe kugira ategure neza ingene ibitungwa vyiwe bizobaho ejo tugumana ko rero kugira tugume dutegurana nabo izo nama tuba turi kumwe kandi bakaca bashikana mu mitumba bakaguma bihimiriza kugira bishire mu ngiro mubona koko rizoja mu ngiro zogenda gute nabwiye burya itegeko rirebereye kurusha amabuye nta kuntu ryo kujya kuja mu ngiro gusa umwenda gihugu abasigaye kumutegura akumva ko ari itegeko kandi itegeko rifise icyo ejo canke hirya ejo rizofasha igihugu kuko ibidukikije turabikeneye nk'ubu aha ku nkengera z'ugweru ariho batunganije za metero mirongo itanu zone tampo bica bituma ibinyabuzima biri mu gwero bimera neza rero tutarabahimiriza baragenda bakaragiramo uno munsi baramaze gutegera ko umuntu umuntu ajanye agashiramo inka ni ibihumbi icumi ku nka amande kandi azwi rero abenegihugu barabonye ko bifise akamaro kuko umuntu umwe afise inka akaca agenda akica ibinyabuzima bizofasha abantu ijana canke barenga umva ko tuba dushize ineza y'umuntu umwe imbere kurusha uko twoshira ineza y'abantu ijana imbere abenegihugu rero bisaba ko ubategura ukababwira ukabamiza ko ntibashaka ko baturumbukira rero tuguma tubahimiriza ndazi ko bazobitegera ni nkaha ah, tubabwira wanashaka nkawe ushobora gusanga umwenegihugu afise nk'inka mirongo itatu mirongo ine mirongo itanu wumva gutunga izo nka uzitugiye mu ruhongore ntizishoboka ntibatunge zibiri zitatu zine zitanu mugabo bashoboye gushira mu ruhongore kuko nababwiye ko amatongo si kirenga uravye ubusoni ushobora gusanga umworozi afise inka nyinshi mugabo adafise amatongo yo kuzigaburira kuba yoza gutunga inka mirongo itanu zoza kwica ibidukikije yotunga izi zitanu izindi akazigurisha akarondera aho atera ubwatsi bw'izo zitanu mugabo agatunga inka zikeya ashoboye mugabo zitaza kwica ibidukikije yayayaya muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri ikiganiro nikebuka wibaze kuri radiyo isanganiro turiko tubaganira ibijanye n'itegeko risaba aborozi korora ibitungwa mu mpongore tukarabira hamwe ukuntu abarimyi borozi bo mu ntara ya kirundo bariko bitegurira gushira mu ngiro iryo tegeko intambamyi bafise nico basaba kugira ukwezi kw'icumi kuzogera ibitungwa vyabo vyose vyororewe mu mpongore mu kigo c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu kirundo barashima uko abanyagihugu bariko bitabira gushira mu ngiro itegeko ryo kororera mu mpongore ariko leonidas imana arongoye ico kigo ashikiriza ko hacibonekeza ibibazo na cane cane mu karere ka Gatete muri komine Busoni ubu nababwira yuko ibice 80 kwijana abenshi ibitungwa byabo bikuru bikuru nka cane cane inka ziri mu mpongoro ingurube zo murazi ko nyene ziba mu mpongoro ibintu bigifise intamba myinto ibintu bijanye n'impene nizo mbona baguma bajana kuko ushobora kurisha ahantu hatoya muga nazo nyene aho ugiye hari aho bafata ingingo ukazosanga barazishyize ko ibintu by'ibikopo ku munwa kugira ntibibyonone ntibize kona mu mirima y'abantu ariko rero turi ku rugamba turiko turahimiriza ariko bababwira ati nka mu ntara ya kirundo bariko barabyitabira na cyane cyane ku bantu bafise ibi bitungwa by'inka za kijambere nta nimwe mubona yerera zose zororerwa mu mpongore n'impene mbere hari abatanguye kuzorora mu mpongore kandi ni benshi cyane turabye abasigaye igice tugifise ingorane nto ni iki gice cya busoni ahantu mu gatete aho hari abantu bafise inka usanga mu muryango bafise inka zirenga mirongo itanu z'ikirundi ni ukuvuga n'abantu bari baramenyereye korora bahura kubera iki hariho rya shamba rikingiye rya murehe bakunda kwahuriramo inka n'ubu rero baguma amenga baracafise akazigizigi yuko bazoguma bahurira mu iryo shamba ariko rero nkabamenyesha yuko isango rigeze Uvise inka wese azororera mu nkongoro muri iryo tegeko baravuga ibikorwa by'ibanze bibanza gukorwa imbere y'uko rino tegeko rijya mu ngiro mbega aho hoho byifashe gute muri ino ntara zororerwa mu mpongore izo ziriho rero byaba n'ibyatsi nabyo nyine byaratanzwe mbere nkabamenyesha ko za mbuto za mukuna zose zaratanzwe mugabo rero murazi intara y'iwacu irafise akagorane gato kajanye n'uruzuba ahantu henshi rero bashobora gusanga ubwo bwatsi butakimeze neza ikindi naco cibonekeje aha mu ntara namba ari uko dukunda guhura n'ihindagurika ry'ibihe ubwatsi bw'urubingo bwaragwaye ariko twarashoboye kuronka izindi mbuto zimeze neza z'urubingo ubu rero bariko baratera ico dukora no guhimiriza abarimyi kugira ngo babandanye batera ubwatsi bwinshi ikindi nacyo turahemeza visi inka nyinshi mirongo itanu barabe borore icumi bashoboye kugaburira tukabahemeza yuko baguma rero kuri ico kivu bamwe mu borozi bararonkeje bazo kwifashisha mu kugaburira ibitungwa byabo ku kuvyerekeye imbuto z'ubwatsi ariko ibindi bifungurwa biracakenye na rijya amahingurira bihingura kiri make cane ku kijyanye n'imfungurwa zindi bita amaturuto bijya biracadusitse kuko murazi ko ngaha mu Burundi ayo mahinguriro ntari heshi na cane cane ku bitungwa vyose urabona yuko nagahatse nkasaba yuko rero uwo ari we wese haba leta haba abagwizatunga haba amashyirahamwe bibafasha muri icyo gisata kugira ngo imfungugwa zihinguwe z'ibitungwa zishobore kuboneka ndabona ziracari izo turonka mu ntara n'izijyanye n'isondori kubera dusanzwe turi mu muceri mwinshi isondori turayironka ariko sinikwiye kubera turavuze ibitungwa byinshi by'ingurube turavuze eh, ibitungwa by'inka impene urabona yuko iracari numva rero ni urugamba ariko itegeko rirahari kandi iteza gukurikizwa nuko umwe wese uhera ubu yiva inyuma agahaguruka agatangura kwiga neza ingena zo kororera mu mpongore ibyo bitungwa byinshi muti nibazigabanye zibe nkenya si agahombo kuri abo barimyi borozi jene baza yuko atari agahombo kuko usanga afise inka mirongo itanu mugada ushobora kwimbura amaritiro cumi ku munsi ugasanga inka imwe nk'izo mirongo itanu harimo cumi zabyaye ugasanga imwe itanga iritiro imwe ikindi nacyo ni uko ukomaze kubiboneza inka z'ikirundi utazoroye neza usanga inka yigurwa ibihumbi majana abiri majana atatu mugaye inka y'ifirizone ikivyara ishashi cyangwa imfizi ubwo nyene ibihumbi majana indwi baca baguha kakiri gato ikuze nayo iragura miliyoni miliyoni zitatu miliyoni zishize ku miliyoni zitatu urumva yuko gutunga cumi wofa umutunga imwe y'imiliyoni zitatu ubu uwo mu ntara hariho urunani rw'aborozi habaye urunani no kuvuga yuko hari amakoperative y'aborozi mu mitumba kugira aboneke urunani ni uko haba hariho amakoperative y'aborozi mu mitumba komite y'aborozi mu ntara hakaba komite y'aborozi mu makomine hakaba mbere na komite y'aborozi hamwe ku mitumba ibyo byose biriho rero gusa sinovuga ngo birateye imbere gose kuko ni intambwe urazi ko no mu bashirahamwe hari abayinjiramo n'abandi batavyumvana n'ingoga ariko sinovuga ngo ni bose kuko hariho abigira sindabibaza Mustaneri wa commune Busoni Dismas Safimana aremerera abanyagihugu ko bagiye gukurikirana ikibazo cy'uko kuna borozi bariko bagurisha ibitungwa vyabo ku mafaranga make ariko ngo amatoza amaze gukogwa arerekana ko ivyo bishobora kuba atari vyo ahubwo hoba harimo gushikuza kuri bamwe bamwe ego nta mwonga uburi sato ibidahizwe muganti dushaka ko abenegihugu bacu bazimbwa igihe bariko baragurisha agatungwa kabo biyororeye ivyo bari badushikirije vyari bijanye n'ibitungwa bito bito nk'impene mbwa tumaze kugira amatohoza yimbize twaciye dusanga aborozi ivyo ariko barashikiriza atari vyo kuko uravye uno munsi aho tubaye mwa kano karere ibusoni cane cyane aho nsanzwe mbere mustanteri ibitungwa birazimvye ugeranije n'ingene babigurisha sinovuga rero ko bino bitungwa bizimbutse kuko wanashaka twavuganye n'abatware turavugana n'ababijejwe kubwira ntibibe abenegihugu ntibikike mu kiza ngo usange umwenegihugu w'igihugu ariko arahendwa nibyo rero tugiye gukurikirana turabe ko vyoba biriko birakorwa hose nibyaba ari ibiciro byakorotse ibi rero umuntu aca abanza kwiga igituma byakorotse warashaka mwarigeze kumva igihe bari barakura abakomisiyonere ko ibitungwa byakorotse ugeranije kuko wacu usanga amafaranga menshi agiye mu bakomisiyonere nkibaza rero ko uko bavuga ko ibitungwa vyaba ariko biragura uno munsi bidatandukanye gose ugeranije n’ingine vyagurwa eh, kuko uno munsi umwenegihugu niwe yigurishiriza nta mukomisiyonere misiyoneri aza kujyamo eh, tumaze kubyumva nk'uko tujya tugerageza tugatoza tukaraba ko ari byo dusanze ari byo tukaraba ingingo zifatwa bwa gushika uno munsi sinavuga ko ibitungwa byoba byarataye agaciro ugereranije n'uko ariko barabivuga ko baba bagurira ku mafaranga makeya ndabye ndabona ko ibitungwa bizimvye ariko rero mpore noneho murazi ko ibusoni nta soko y'ibitungwa ihari mugabo ngira n'imana muri conseil communale mu nama ya komine barashikirije ko eh, twokubaka isoko ya kijambere y'ibitungwa ubu rero byo turimo nkibaza ko hazogera mu kwi icumi iyo soko yaheze gutyo mwene gihugu azaza arashorera hafi kandi yishikanira gutyo amafaranga amusange hafi urazi ko no munsi ihene canke inka bazikuri gusa bazijana mu zindi ntara ibintu byo turakorera ko kugira bene gihugu bacu nabo bagurishe bigurishirije kandi ku giciro ciza kandi hafi ni hano duce turangiriza kino kiganiro ndashimiye mwese mwaduteze yompi bakoze bano batumire twasangiye ikiyaga ibyago ku ntererano zabo ndashimiye bagenzanje Raisa Liliane n'amahoro na Jean Dodo irakoze begeranije amajwi Marie Claire Kazeneza mwari muteramanye kuri mikro muri kebuka wibaze cuno munsi